بسم الله الرحمن الرحيم حميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Este libro, el Corán, es una revelación de Allah, el Poderoso, el Sabio. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون No creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos salvo con un firme propósito y por un tiempo determinado hasta el día de la resurrección. Y quienes rechazan la verdad dan la espalda a las advertencias que reciben. قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين Dile a tu pueblo, oh Muhammad, ¿han reparado en los ídolos que invocan fuera de Allah? Muéstrenme qué han creado en la tierra o su parte en la creación de los cielos. Tráiganme una revelación anterior a esta en la que basan sus argumentos o algunas pruebas que justifiquen lo que hacen, si son veraces. ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون ¿Y quiénes están más extraviados que aquellos que invocan fuera de Allah, a quienes no podrán responderles nunca y ni siquiera son conscientes de sus súplicas? واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Y cuando los hombres sean reunidos para ser juzgados, aquellos a los que invocaban se convertirán en sus enemigos y se desentenderán de quienes los adoraron, negando haber tenido conocimiento de su adoración. واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين Y cuando se les recitan a los idólatras de la Meca nuestras claras aleyas, quienes niegan la verdad dicen acerca del Corán que han recibido: Esto es clara brujería. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ¿O acaso dicen que se lo ha inventado Muhammad? Diles: Oh Muhammad, si me lo hubiera inventado, no podrían ayudarme en nada contra el castigo de Allah. Él sabe bien lo que dicen con respecto al Corán. Él basta como testigo entre ustedes y yo. Y él es el indulgente, el misericordioso. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين Diles, no soy el primero de los profetas y no sé lo que será de mí ni lo que será de ustedes.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 Díganme, ¿acaso no cometerían una gran injusticia si el Corán proviniera realmente de Alá y ustedes no creyeran en él por arrogancia, cuando un testigo de los hijos de Israel da fe de su veracidad, porque confirma sus escrituras y cree en él? Ciertamente, Alá no guía a la gente injusta. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم Y quienes rechazan la verdad dicen con respecto a los pobres y débiles de entre los creyentes si realmente dicha fe fuera algo bueno esos no se nos habrían adelantado y al no haber sido guiados por el Corán dicen esto no es más que una vieja mentira ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Y Allah reveló con anterioridad las escrituras, la Torá a Moisés como guía y misericordia. Y este libro, el Corán, confirma las escrituras anteriores antes de que fueran alteradas por el hombre y ha sido revelado en clara lengua árabe para advertir a los injustos que rechazan la verdad y anunciar buenas noticias a quienes hacen el bien y creen. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون Esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente en recompensa a sus acciones. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى اذا بلغ اشده وبلغ اربعين سنه قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين Y ordenamos al hombre tratar bien a sus padres. Su madre lo lleva en su vientre con fatiga y lo da a luz con fatiga. Y la gestación y la lactancia duran unos 30 meses. Y cuando el hijo alcanza la madurez y llega a los 40 años, debería suplicar a Alá diciendo: Señor, haz que sepa serte agradecido por el favor que nos has concedido a mis padres y a mí. Haz que actúe con rectitud para que estés complacido conmigo y haz que mi descendencia sea justa y recta a ti me vuelvo en arrepentimiento y soy de quienes se someten a tu voluntad اولئك الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه ونتجاوز عن سيئاتهم في اصحاب الجنه وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Esos son aquellos de quienes aceptaremos sus buenas acciones.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 Me prometen que resucitaré cuando han pasado generaciones enteras antes de mí y no han regresado a la vida. Y los padres suplican ayuda a Allah para que guíe a su hijo y le dicen a este: Ay de ti. Es mejor que creas, pues la promesa de Allah es cierta. Mas él dice: eso no son sino viejas leyendas. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين Esos hijos son aquellos sobre los que se cumplirá la promesa del castigo de Allah junto con los jin y los hombres que los precedieron y rechazaron la verdad ellos serán los perdedores todos alcanzarán un nivel determinado en el paraíso o en el infierno según hayan sido sus obras y recibirán la retribución que sus acciones merezcan y nadie será tratado con injusticia ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون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 sus respectivos pueblos diciendo: Adoren solo a Allah Ciertamente temo para ustedes el castigo de un día terrible. قالوا اجئتنا لتافكنا عن الهتنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين Su gente le dijo ¿Has venido para disuadirnos de que adoremos a nuestras divinidades? Haz que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas, si eres veraz. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني اراكم قوما تجهلون هود dijo Solo Allah sabe cuándo se abatirá sobre ustedes Yo simplemente les comunico lo que me ha sido revelado, pero veo que son un pueblo ignorante. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم Y cuando vieron el castigo bajo la forma de una densa nube que se acercaba a sus valles, dijeron: Esta nube nos traerá la lluvia. Hud les dijo: No. Esto es lo que solicitaban con apremio. Un viento que traerá consigo un castigo doloroso. تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Y destruirá todo lo que encuentre a su paso por orden de su Señor. y cuando amaneció no se veía más que sus viviendas vacías así es como recompensamos a los pecadores incrédulos ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Y ciertamente les concedimos más riquezas y fuerza de la que les concedimos a ustedes, habitantes de la Meca. Y les otorgamos el oído, la vista y la razón. Mas de nada les sirvieron, pues negaron las pruebas del poder de Allah, y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون Y destruimos a pueblos de sus alrededores después de haberles mostrado con claridad todo tipo de pruebas para que abandonaran la idolatría y creyeran. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه بل ضلوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون ¿Por qué no les ayudaron las divinidades que adoraban fuera de Allah con la finalidad de que los acercaran a él? Mas los abandonaron pues no eran sino una mentira que habían inventado. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ Y recuerda, oh Muhammad, cuando hicimos que un grupo de jinn se dirigiera a ti para escuchar el Corán, cuando asistían a tu recitación, se decían entre ellos Escuchen en silencio y con atención. Una vez hubo terminado, regresaron con los suyos para advertirles. قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم Les dijeron, Oh pueblo, hemos escuchado una revelación posterior a la de Moisés que confirma las revelaciones anteriores y guía hacia la verdad y hacia el camino recto. يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم Oh pueblo, respondan a quien los llama a la religión de Allah y crean en él. Allah perdonará sus pecados y los protegerá de un castigo doloroso. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين Y quien no responda a su llamada no podrá escapar de Allah en la tierra ni tendrá a nadie que lo proteja de él.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 Sí, en verdad, él es todopoderoso. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Y cuando quienes rechazaron la verdad sean expuestos al fuego se les dirá ¿Acaso no es este castigo cierto? Estos responderán Sí, por Allah que lo es. Entonces Allah les dirá sufran el castigo que negaron. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاء فهل يهلك الا القوم الفاسقون Sé paciente, oh Muhammad, con las ofensas de tu pueblo, como lo fueron los profetas de mayor determinación. Y no tengas prisa en que sean castigados. El día en que vean el castigo prometido será como si solo hubiesen vivido en la tierra una sola hora. Este es un claro mensaje de Allah para ustedes. Y no serán destruidos sino los rebeldes que se nieguen a obedecer a su Señor.